աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, թանկագին ռադիոյուն կնդիրներ, եթերում աշխարհակահական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրը շատ հագեցած էր տարբեր աշխարհակական զարգացումներով։ Ադրբեջանը կրկին դիմեց սադրանքների կրկին փորձ կատարեց ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք Արցախի օկուպացված տարածքներից, Խարվաճարից հիմնականում եւ օգտագործել է տարբեր տիպի զինատեսակներ, անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայկական բանակը բարեբախտաբար կարողացել է կասեցնել ճշնամու գրոհը, պատճառելով նրան կորուստներ։ Շատ տհաճ երադարձություն տեղ ունեցավ Շուշիում, այնտեղ նշում էին Հեյդար Ալիևի հաուրամյակը եւ մեծ տոնակատարություններ տեղի ունեցան, նույնիսկ երեկոյան եղավ հրավառություն ծանր է իհարկե մեզ համար, բայց նաև սրանով փորձում էին մեզ վրա ազդել հոգեբանորեն, վախեցնել, հատկապես որ երեկոյան էր այդ հրավառությունը, բայց մենք պետք է պինդ լինենք։ Այո, ինչ որտեղ մի գուցե կարողանանք մեր ժողովրդական լեզու ասած խմենք այդ թթուն, բայց ապակինվենք։ Թուրքիայում նախագահական ընտրությունները մտնում են եզրափակիչ փուլ, քարոզարշավ։ Եվ շատ է տակի զարգացումներ տեղնեցան այնտեղ, ընդհանրապես Թուրքիայից մենք պետք է շատ բան սովորենք նաև աշխարհակահական տեսակետից եւ իրենց ընտրությունները թվում է թե ներքաղաքական են, բայց արտաքին քաղաքական, աշխարհակահական ընդգծված բնույթ ունեն։ Այսպես հիմնական հակարակորդը Էրդողանի քլիջ Դարողլուն ներկայացրեց իր տեսլականը մի տնտեսական միջանցք, որը պետք է Թուրքիան կապի կենտրոնական Ասիայի հետ Իրանի միջոցով, առանց Ադրբեջանի։ Բնական է անմիջապես դա քննադատության արժանացավ Չաուշօղլուի կողմից որպես պետության ներկայացուցիչ։ Նաև Ալիևը հայտարարեց, որ սա անընդունելի է որոշ հայկական այսպես սեգմենտի որոշ հատվածներ նույնիսկ սկսեցին հույսեր փայփայել, որ եթե քլիջդարողն ընտրվի, ապա կփոխվի իրավիճակը, Թուրքիան կդառնա ավելի խաղաղասեր, ոչ թանկագին բարեկամներ, դա այդպես չէ։ Իրենք ոչ թե մեկը մյուսի դեմ են, իրենք փոխլորացնում են իրար։ Այսինքն այդ անդրկովկասյան վեկտորը ոչ թե մոռացության է մատնվելու։ Դրա զուգահեռ նաև աշխատելու է Իրան կենտրոնական Ասիա այդ ուղությունը եւ այն, որ Չաուշօղլուն հայտարում է, որ թուրքական ճանապարհը անցնում է Զանգեզուրով եւ Ղարաբաղով, դա չի նշանակում, որ եթե քրыջ դարողլուն գա, դա մոռացության է մատնելու։ Անտակարակը երկու ուղղություն է օգտագործելու։ Իսկ սա մեզ համար շատ կարևոր բան է, որpիսի տեսնենք եւ սովորենք եւ հասկանանք, որ եթե իրենց համար է կարևոր Արցախը, մեզ համար առավել եւս կարևոր եւ մենք դա պետք է օգտագործենք։ Այս մեր աշխարհակական կարևորությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսписով Թուրքիայի աշխարհակական գործընթացներին եւ ներքաղաքական գործընթացներին ներգրաված է շատ ակտիվ ձևով Ադրբեջանը։ Այն, որ Ալիևը պատասխանեց Քլիչ Դարօղլուին, արդեն իսկ նշանակում է Ադրբեջանի մասնակցությունը այդ ընտրությունների։ Բայց կամ եւս մեկ մասնակից՝ Սինան Օհանը։ Հիմա Թուրքիայում միջվերջերս 4 հիմնական տեխնացու էին, մեկը ինքնաբացարք հայտարարեց 3-ն են։ Հիմա այս Սինան Օհանը ազգությամբ ադրբեջանական թուրք է։ Երկար տարիներ աշխատել է Ադրբեջանում։ Եղել է ադրբեջանական պետական տնտեսագիտական համալսարանում դեկանի տեղակալ։ Ունի պետական պարգևներ ադրբեջանական։ Ավելի նաև Պանթուրքիստ է եւ Գորժ գայլերի գազམ་ակերպության հետ ծերտ համագործակցող, եթե ոչ անդամ։ Սա արդեն նշանակում է ել ավելի մեծ ներգրավվածության աստիճան։ Շատ հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան Վրաստանում։ Այսպես մենք բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը գրեթե հանել է վիզային ռեժիմը վրացիների համար, Վրաստանի քաղաքացիների, ինչպես նաև բացել է օթային տարածքը վրացական ինքնաթիռների եւ ռուսական ինքնաթիռները Վրաստանում։ Սա Վրաստանում մեծ բուրում քննարկումների արժանացավ, այսպես նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարեց, որ սա պրովոկացիա է Ռուսաստանի կողմից եւ Վրաստանը չպետք է գնա այդ քայլին, Վրաստանում նույնիսկ տեղի ունեցան բողոքի ակցիաներ, նույնիսկ Եվրոխորհուրդը նույն կարծիքը հայտնեց, ավելի շուտ ուղղորդեց Վրաստանի նախագահին, բայց Վրաստանի արգոսնախարարը ասաց, որ սա շատ լավ որոշում է, կարևորը եւ այլ։ Մենք տեսնում ենք ինչպիսի իրավիճակի Վրաստանում։ Ոնց կարող է նախագահը մի բան ասի, արգոսնախարարը մեկ այլ։ Հատկապես որ տարբեր այսպես վեկտորներ են նաև արտաքին քաղաքական այնտեղ ներգրաված բայց այս է իրավիճակը բոլոր այն երկրները որտեղ չկա համախմբվածություն եւ հզոր պետական համակարգ բուրգ միշտ խնդիրների առերեսում Վերջի օրերին Լեհաստանը մի քայլ կատարեց, որը շատ վատ ընդունվեց Ռուսաստանում։ Այսպես լեհերը որոշեցին, որ այլևս Կալինինգրադ անվանումը այդ քաղաքի եւ մարզի նկատմամբ չեն կիրառելու եւ կիրառելու են լեհական Կրոլևիեց անվանումը։ Իհարկե, սա ոչ այլ ինչ է, քան փաստորեն Ռուսաստանի տարածքի վրա հավակնություն։ Վաղնել գերմանացիներն են ասելու ընդհանրապես հա մեր քաղաքն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ իսկապես աշխարհակահայությունը բոլոր չափու սահմանը անցնում է, բայց սա է իրավիճակը։ Հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան Ուկրաինայում, իհարկե, պատերազմական գործողությունները շարունակվում են, ավերվածություններ, բայց վերջի օրերի ամենակարևոր քայլը աշխարհակական այն էլ, որ Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց, որ Ուկրաինային է տրամադրում թևավոր հրթիռներ Storm Shadow շատ հզոր զենք է, մոտ 250-300 կիլոմետր կարող է ուրեմն խոցել, հիմնականում օգտագործվում է ինքնաթիռներից։ Սա իհարկե նոր որակ է հաղորդելու պատերազմին, ել ավելի է բարթացնելու։ Կրեմլը արձագանքեց, Պեսկովը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը իրականացնելու է համապատասխան քայլեր։ Անկախ ամեն ինչից այս ամենը բերելու է իհարկե պատերազմական գործողությունների ել ավելի ակտիվացմանը, մարդկային զոհերին եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսին էին հիմնական զարգացումները վերջի մի քանի օրերի թանկագին բարեկամներ։ Պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։